Ольга танцював на волоні виснажуючий танець, глядачем якого була смерть. Він то підстрибував, то заумирав на місці, то падав, майже розпластуючись на камені, а мечі все ближче і словісніше висвистували біля нього. І кров усе цебеніла, і камінь ніби хитнув під ногами. Може, ніч і справді має вагу, бо чому ж тоді чорні брили тиснуть, лягають тягарем на плечі? Ольга вже збирався піти на ризик, вибравши мить, коли скольд наблизиться, силою пожбурити палицю йому в голову, завдавши смертельного удару. Хоч і позбудеться зброї, але не чекатиме, коли йому дістануть по ногах. І в цей час здалеку, зощелене під перевалом, долинули звуки рогу протяжні й погрозливі. Скольда і його напарник враз завмерли, повернувши голови в той бік, а потім, навіть не перемовившись, скинулись до коней, що їх увесь час тримав неподалік раб Моні. І тут із темного мороку сосен вигулькнули собаки, яких, мабуть, послали по слідах Ольга і Елса. Вони клубком закрутились навколо коней, які хвицялись і не слухались вершників. Нарешті чужинці погнали коней до струмка, тільки загуділа земля від тупоту копит, а за ними покотився собачий гавкіт. Ульх знеможено опустився на камінь, хотів погрузити свою палицею слід, але вона раптом вислизнула з руки і з глухим брязкотом покотилася з брили. У нього лише вистачило сили промовити. Пам'ятай, скольде, я тобі помщуся за смерть брата. Я тебе знайду скрізь. Шукатиму на край світу дійду. І впав без пам'яті. Пізно вночі під усіяним зірками небом рід Ольга ховав Елзе. За давнім варязьким звичаєм його тіло поклали в човен і, підсуваючи кругляки, покотило на вершину похилої гори, що височила над хутором. Дорога вже була добряче вичугана сотнями ніг, бо не одне покоління варягів цього клану, войовників і морських розбишак знайшло тут своє останнє пристановище. Звідси було видно море, скелясті острови. Вітри з півдня приносили запах далеких країн, де їхні мечі змушували схиляти голови найбондючніших володарів, упокорювали найзапекліших сміливців. Без страху і вагання йшли вони в невідомі землі певні, що жодна сила не зупинить їхньої варязької несамовитості. Човен не опустили в яму під сосною, чоловіки в повному бойовому спорядженні темною лавою вишикувались над могилою. Дядько Олаф, який після смерті Ольгового батька верховодив над родаками, вийшов наперед, ледь видимий в темряві, і гукнув. Чуєш нас, Боже, ти завжди давав поживу нашим мечам, робив наші серця безжальними, руки твердими. Прийди нам на помічі тепер, допоможи окропити наші мечі кров'ю вбивці. Ми вимагаємо помсти. Воїни брязнули мечами в щити залізний гуркіт важко покотився долиною. Помсти, помсти, помсти, горлали варяги. Потім усі гуртом закидали могилу, над нею нагромадили каміння, а згори вивершили копицею хмизу, обклали і стовбур сосни. Прибіг захеканий ярра, спалаючи головешкою з домашнього вогнища, жбурнув її на кубо. І сам відвернувся. Не хотів повірити, що там лежить його брат. Потер кулаком очі. Мабуть, він був єдиним.